Mənsə belə bir hadisə nəql edim. Bu hadisəni mənə danışan, bu hadisənin içində olan qardaşdır. Yəni, sənin sualın qismən cavabı olacaq. Yəni, həmin qardaş e, təxmini e, 2003 və 2006-cı il, 2007-ci il, yəni bu ərəfələrdə 3-4 il Yəni ən qəliz təkfir cəmaatının içərisində olub. O dərəcədə ki, hətta Seyyid Qutubu kafir görürdülər. Hətta ixvanları kafir sayırdılar o dərəcədə. Ən qəliz qrupdur. Yəni cəmaatın içərisində olub, 4 il o cəmaatda olub. Həmin qardaş özü əlhamdülillah sabit qardaşdır. Yaxın, yəni dostluğumuz var. Və çox ibrətamiz bir şey danışdı mənə. Qardaş, mən qardaşa sual vermişdim ki, yəni siz necə idiniz? Yəni, ab-hava sizə o vaxt necə idi? Gör mənə nə deyir? Deyir, təsəvvürlə ki, otururduq bir stolda, qabağımızda çay, simiska, çıtlaya-çıtlaya, çay içə-içə, yəni bu ab-havada ən qlobal məsələləri müzakirə edir. Cihad mövzuları, darul İslam, darul küfür, hakimiyyə, elə ki, ləzzət. Və təsəvvürlə ki, 7 nəfər, 10 nəfər, bir oturmuşuq, ona yaxın deyir adam deyir, bir evdə ən qlobal məsələləri müzakirə edirik. Hansı ki, bu məsələləri müzakirə edəcək indi heç alimlər qrupu yoxdur. Deyəsən ki, alimlər oturub bu məsələləri müzakirə edir. Yəni, yəni mənasız bir şey. Və təbii ki, qardaşa, qardaşdan soruşuruq, <clears throat> yəni elmi səviyyə, bu da deyir ki, birimiz bir-birimizdən cahil. Yəni namazda imam kim istəsə dura bilər. Yəni fərq yoxdur ki, kimsə artıq sura bilir ya yox. Deyir, indi biri imam durub, namazda qaçıb qarışır bəşir. Nə o bilir nə eləmək lazım, nə də arxasında, hamısı camində axı. Halbuki, indi namazdan çönüb deyir imam, <clears throat> bizə baxır, biz də ona baxırıq. Gör bunlar kimdir? 5 dəqiqə bundan qabaq qlobal məsələləri müzakirə edirlər, çay içə içə. Və qayıdıb deyib ki, adını çəkməyəcəm həmin tələbənin, <clears throat> Qadi deyim ki, sən gilə filan kəsə, o münafiqə görüm nə deyir. Münafiqdə nə elm alır? Vallahi ya, olan hadisədir. Yəni Allah şahiddir sözünə. Ha bu da götürüb, təbii ki, salamsız, hə filan kəsdir, hə. Hə namazda belə-belə oldu. Nə edək? Hə belə-belə. Hə davay belə-belə edək. Allahu akbar. Yəni bu dindimi? Yəni bu Rasul sallallahu əleyhi və səlləmin dinidir. Vallahi Allaha Allaha sığınırıq belə dindən. Əgər bu dindirsə, bu din deyil, bu dində avaralıqdır. Bu dində avaralıqdır. Belə din olmur. Belə həyat tərzi olmur. Nəinki din, belə yaşayış olmur. Və sonra qardaşa deyirəm ki, yəni səbəb nə oldu ki, sən tövbə elədin? Deyir, heç nə. Oturmuşum, növbəti gündür. Yenə də bir qlobal məsələni müzakirə edirik. Nə? Əl-vəla vəl-bəra, dostluq düşmənliyi. Deyir, məsələ o səviyyə gəldi ki, qadi biri dedi ki, sən yəni birdən bir namaz qılmayaq, məsələn, üzünə gülsən, sən dindən çıxırsan. Qardaş dedi, mən də qatım, necə indi mən girmişəm bir dükana, bir mal alıram. İndi ünsiyyət yarandı, söhbət elədi. Birdən gülümsədim, dindən çıxıram, deyir, hə, dindən çıxırsan. Bu da dükələ dindən çıxıram, sən də razı bu evdən çıxım gedim. Və deyir, o çıxan, əlhamdülillah, qardaş indi də sabitdir. Bu avaralıqdır. Bu din deyil. Allah sınır bu mənhəcdən, bu əxlaqdan, bu davranışdan. Yəni, sən deyən məsələ, yəni qismən bu şeyə oxşuyur. Və bugün <coughs> mən bu şeyi qeyd edeyim, qoy, çox önəmli məsələdir. <coughs> Yəni, ümumi, yəni avam cəmaat içərisində, çünki avam deyirəm, yəni biz hamımız avam, avam hökmündəyik elində avam cəmaat içərisində yayılan ən böyük şübhə nədir? Deyirlər ki, Azərbaycanda yəni belə deyək 15 ildir, 20 ildir dəvət getmir. Yəni bu nə dəvətdir ki, yəni namaz qılmayan kafir deyil, Allah şərik qoşan cahilliyinə görə üzrlüdür. Bu yəni qaydalarla dəvət gedib bəyənmir. Təbii ki, başqa vaxt deyəndə ki, <clears throat> e, axı filan kəs ola bilsin cahildir, gün nə danışsaq cahildir, 15 ildir dəvət gedir. İndi deyir dəvət gedir. Hansı o dəvəti öz bəyənmir. <clears throat> Və belə bir şübhə yayırlar ki, dəvət səhv gedir. <clears throat> Səbəb, səbəb odur ki, Bu cəmiyyətdə ki, insanların əksəriyyəti namaz qılmır və pirə gedənlər, şirk edənlər hardasa çoxdur. Bu cür bir cəmiyyətdə bu rəydə və bu rəy üzərində dəvət eləmək vacibdir. Niyə? Onlar deyiblər ki, çünki siz o avam cəmatın yəni başı altına balış qoyursunuz. Onları rahatlandırırsınız. Amma həqiqət belədir. Həqiqət belə deyil. Niyə? O fərz edin ki, Azərbaycanda məlumdur ki, namaz qılmayan kafir deyil. Şirk edən cahilsə üzürlüdür. Hə? Buraya elə dəvət başlar. Nə olur? Sən namaza gəl. Mən namaza gəldim. Pis olur? Yox. Burada oturanlar hamısı həmin dəvətlə namaza gəlmir. Baxın. Buraya elə ki, dəvətə başladılar. Namaz qılmayan kafir deyil incəliyə fikirdir. Həmin qardaşlar 20 ildir cəmaatı namaza dəvət edir. Namaz barədə yazılan kitablar, namaz barədə tərcümə edilən kitablar, risalələr, bukletlər, namaza dəvət yönündə olan dərslər nələr və nələr. Yaxşı, sən namaz qılmayanı kafir görən nə edirsən dünyada? Allah üçün broşunka qədər Dəvizədən görmüşsən onlardan birini. Mən görmüşəm. Görəm var əlini qaldırsın, amma alim deyiləm. Yəni onlardan birini görmüsünüzmü ki, məsələn, namaz qılmayanı kafir görür. Namaza dəvət yönündə dərs buraxsın. Broşurka buraxsın. Subhanallah. Əksinə deyə sən dediyin əksinədir. Namaz qılmayanı kafir görməyən 20 ildir namaza dəvət edir cəmaatı. Həmçinin əksinə. O tələbələr ki, şirk edəni haradasa cahilliyinə görə üzürlü görürlər. Onların 20 ildir dəvəti quburlərə, qəbrə ibadət edənlərə qarşıdır. Bizə vahabi niyə deyirlər? Niyə deyirlər? Çünki bu, biz bu dəvətlə at çıxardıq. Amma sən nə etmişsən 20 ildə? Bir dənə gətir, bir dənə mənə dərsivi göstər ki, ya bir broşurka, mənə göstər ki, pirə gedənləri şübhələrini dəfləmək üçün nəsə eləmisən. Kimin iyi? Hamısı bizdə tələbələr idi. Dərslər, kitablar. Sən heç nə eləməmsən. Yəni, yəni məgər sən deyən qardaşlar bunu görmür? Yəni, biz nə üçün bunu dəyərləndirmirik? Axı, məxluqa şükür eləməyən xaliqə şükür etməz. Gəlir deyir ki, filan şeyi eləyim. Niyə görə tələbələr filan mövzudan danışmır? filan şeyi eləmir. Sən niyə eləmirsən? Sən niyə eləmirsən? Çünki o adam dəvət əhli deyil. Çünki o adam dəvətdə nə əziyyət görür, nə də əziyyət çəkir. O insan bilsə ki, bilsə ki, bir dənə balaca tohid barədə broşurkanın çapı üçün icazə almaq, onu çıxartmaq, o qapını 30 dəfə, 50 dəfə birinin ərzində döymək var. Yəni, gərək insan adil olan. Gərək insan adil olan. Mən hətta Misirdə orada olan bəzi narazı qardaşlarla söhbət edəndə onların özlərinə dedim ki, bilməyən bilsin, Misir dünyada içində ən çox məscid olan ölkədir. Qahirə içində ən çox məscid olan şəhərdir. Mədinətül Məərdir. Minarələr şəhəri deyirlər Qahirəyə. Qobusda, Qahirədə olsa rahat 60-70 məscidimiz var. Orada olsaydı. O qədər məscid çoxdur. Və mən həmin narazı qardaşlara qayıtdım dedim ki, 4-5 nəfər idilər. Sual verdim. Dedim Allah üçün adilliklə mənə cavab verin. İndiyənəcən neçə ildir buradayım? Bəlkə də yüzlərlə məscid gəzmişik və gəzdiyimiz məscidlərin əksəriyyəti də sələfi. Abu Bakır kimi məscid tapa bilmişsiniz ya yox? Allah subhanahu ta'ala hamısının ağzından çıxartdı ki, yox, e, tapa da bilməyəcəksiniz. Yəni, subhanallah, qısa bir müddətdə bu cür cəmaat əmələ gəldi. O məsciddə, o səhvlər, o nizam, intizam, sünnətə bağlı, o cəmaatçılıq. Belə bir məscid tapa bilmirsən, əxil. Vallahi tapa bilmirsən. Hətta sələfi dediyi məscidlər belə yəni elə deyil. Mən orada Abu Bakr məscidindən danışanda o abu havada müsirli elm tələbələri təəccüblənirdi. Deyir ki, doğrudan yəni orada belə eləmişsiniz siz. Yəni bunu niyə görə dəyərləndirmirlər? Yəni mən demək istədiyim nədir qardaş? Yəni sən nə istəyirsən? Yəni kör nə istəyir? İki göz, biri əyri, biri düz. Sən nə istəyirsən? baxın, qardaşlar, ona görə allanmayın. Allanmayın bu söhbətlərə. Yəni, hər şey ortadadır. Özbəkistanda neçə illər bundan qabaq güclü bir dəvət gelirdi. Sələfi dəvət pik nöqtəsində idi. Çox üzr istəyirəm, kalbasa sarsıqı söhbətləri ilə o cür dar boyda dəvəti darmadağın elədilər. İndi nə gündədilər? Sənə lazım idi? Hə? bir dənə kiçik mövzu, o mövzular orada da çıxanda hamı deyirdi ki, nədir ki, burada nə var? Amma belə deyil həqiqətdə. Yəni, biz nələri qoymuşuq? Sizin xəbəriniz var, bugün tohiddən danışan yoxdur. Məsələn, biz bugün oturmuş, görsən nədən danışırıq? Tohiddən danışan, bugün dəvət, yəni dəvət durub o mənada ki, aydın dinli dəvət edənlər edir, qardaşlar, Allah razı olsun, elmlərinə bərəkət versin. Yəni sən bu etməyinlə neylədin, nəyə nail oldun? Ona görə hər kəs yəni öz qəlbinə baxsın. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizi haqqda sabitləsin, sələfin mənhecində sabitləsin. Ona görə qardaşlar, yəni elm tələbələrindən yəni ayrılmayın. O söhbətlər ki, var ha, şairin cəmaat sərsində filan kəs qorxaqdır, gizlədir, alladır. Həmin sözü deyən vallahi Misirdəki sələfi şeyxlərə də görüb deyir. Saudiyadakı sələfi şeyxlərə deyir. Kuveytdəki sələfi şeyxlərə deyir. Onda kim qaldı? Kim qaldı? Adam tanıyıram, adam yox, adamlar. Azərbaycandan çıxıb buradakıdan hökmünü verir. Gedin Mədinəyə, Hə, görüm ki, Mədinədə də başqa şey yoxdur. Hələ bizdə deyənlər deyirlər ki, oradakıların hökmünü verib gedib Dubaya. Hər ölkədə də, qardaşlar, məlum olan sələfi cəmaat var. Axı Azərbaycana gəlirsən, məlum olan sələfi cəmaat var. Kobud şəkildədirsə, Abbaqırın cəmaatı. Cahilə də deyəndə, kimlərdə onlar deyir, deyir o məsəlin cəmaatı. Kuveytə gedirsən, məlum olan sələfi cəmaat var. Misrə gedirsən, məlum olan sələfi cəmaat var. Sən bu əqidənlə Və bu əqidənlə, yəni sabit sələfi bu əqidənlə, o məsciddən aldığın bu əqidənlə, buradakı tələbələrdən aldığın bu əqidənlə istədiyin ölkəyə gir, həmin ölkədəki məlum, məruf, sələfi cəmaatın içərisində dili uzun, üzün al, başın dik. Narahat olma. Yəni, olan bilir bunu. Deməyə ehtiyac yoxdur. Ürəyin istəyən ərəb ölkəsi, ürəyin istəyən ölkədə belədir. Amma onlar necədir? üzr istəyirəm, tülkü kimi gəzirlər. İshar eləmirlər əqidələrini. Və heç bir ölkədə onlara, yəni hər ölkədə məlum olan sələfi cəmaat var, məlum olan sələfi şeyxlər var. Heç birinin yanında onlara yeri yox. <clears throat> Çıxıb burada, gedib Mədinə orada belə, gedib Dubaya, Orada da məlum olan sələfi cəmaat var, məlum olan sələfi məscidlər var. O görür ki, burada belə belə fikir. Gəlib Misrə, Üç aydır o artıq elan edib ki, burada elm götürəsi adamdır. Kimdir onda? Kimdir? Şeyhlərdən biri deyir ki, iki dənə xavaric olub. Həc vaxtı bu Kəbəni tavaf edəndə biri o birisinə qayıdıb deyib ki, Və burada səndən və məndən başqa heç, heç kəs müsəlman deyil. Və bu gördüyün hamısı var ha. Hamısı cəhənnəmli idi. Cənnətlik bir sənsən, bir də mən. Bu da belə baxıb ona, deyir ki, necə Yəni, böyülü göylər və yer qədər olan cənnət, bir sənin üçün, bir də mənim üçün, istəmirəm o cənnəti. Ya, bu nə əqidədir? Yəni, arxain ol, qardaş, sən bu əqidənlə hansı ölkəyə gedirsən ged, orada sələfi cəmaat ki var, yəni məlum olan sələfi cəmaat, Sən o cəmaatdan bir parçasan. Zərrə qədər də olsa fərq görməyəcəksən. Hətta sənin hər hansı bir məsələdə rəyin onların rəyi ilə müxalif olsa da. Niyə? Çünki səni birləşdirən əqidə və mənhec var. Çünki bizim davamız rəy davası deyil. Dava əqidə və mənhec davasıdır. Və problem budur. Yoxsa kimsə hər hansı bir rəyi götürür və rəy də baxırsa əhlüsün əvvəl cəmanın rəyidir. Bu rəydə olan alimlər var. Fəqət batil əqidəsi və mənhəci üzərində onu tətbiq edir. Və baxırsan, dəvəti düşünən yox və son da fəsad və bir də bu, bu dəqiqə yer üzərində bu fikirlərin girib də islah elədiyi bir yer mənə göstərə bilməzsiniz. Varsa adını çəkin. Bir dənə yer göstərin, bu fikirlər girin, orada islah edin. Bir dənə yer göstərin, vallahi yox ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.